to be even once again study, read, and and and hear your word today. We ask you, Panginoon, na muli hindi lang kami mapalakas kundi mabago ang aming mga pananaw, ang aming mga sarili, Panginoon. Maraming salamat sa gagawin mo, Lord God. Oh, we bless you and glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sige po, palapahan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. Okay? Praise the Lord. The title of my message today, simple lang. Makinig po kayo ito sa mensahe na, na share ko sa inyo, na pag in-apply nyo ito sa buhay po ninyo, sigurado ako, malaking pagbabago mangyayari sa inyo. Okay? The message, the title of my message is this. Kaya mong ibigay ang best mo. Okay? Kaya mong ibigay ang best mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, kaya mong ibigay ang best mo. Now, let me start by this. The power of a seed, yung buto Okay? Yung buto, example, yung buto ng mangga, ah, lahat ng kapasidad, lahat ng potential ng buto upang maging isang malaking mangga nandoon sa maliit na buto na yon. Amen? Uulitin ko ah, ang buto, minsan kung titignan mo, napakaliit. Pero yung potential, lahat ng kakailanganin niya, para maging isang malaking mangga ay nandoon na yung DNA of a big tree is there in that seed. Naintindihan po ba natin? Okay? Ibig sabihin, yung kakayanan ng pagiging isang malaking puno pagdating ng panahon ay nandoon na sa maliit na buto na yon. It's in that seed. Amen ba? Ngayon, I'm, I'm showing that illustration. Why? How about you? Paano naman ikaw? Everything you need to become the best person that you can be is inside of you. Okay? Uulitin ko. Everything you need to become the best person that God meant you to be is already inside of you. Nasa iyo na yun. Bakit? The Bible declares you are created in the image and the likeness of God. Amen. Ulitin ko ah, we are created in the image and the likeness of God. We are the only, uh, uh, anong tawag nito? Species <laughs> that can create. Okay? Tayo lang ang mga nilikha ng Diyos na pwedeng gumawa. Okay? Nang, nang napakadelikado, napakadelicate. Everything. Chairs, computer, laptop, everything. Okay? This was created by human beings. So, nandoon pa lang, makinig po kayo mabuti ah, everything you need to be the best person that that you were meant to be is already inside of you. Amen ba? Kaya kaya mong maging best. Pwede kang maging best. Amen ba? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, pwede kang maging best. Amen. Pastor, anong nangyari? Anong naging problema? Bakit hindi ako nagiging best? <laughs> Hindi ba? Pa, Pastor, bakit hindi ako nagiging best? Sabi niya, ano bang nangyari? Ito, susubukan ko kayo ah. Sino dito nakakita na ng Amerikano personally? Pakitaas ang kamay. Sino dito naka, nakausap na niya ng isang Amerikano personally? Pakitaas ang kamay nung nakausap mo yung Amerikano, anong pakiramdam mo? Ah, how did you feel? Sino dito dumugo ang ilong niya? <laughs> okay? Ito ang maganda. Ito ang bibigyan ko kayo ng bibigyan ko kayo ng ng kuana ah ng double side ng pag, pag ang Pilipino nakikipagkwentuhan sa Amerikano. Una, pakiramdam parati ng, ng Pilipino, grabe yung insecurity niya kapag kaharap niya ang Amerikano. Samantala ang Amerikano, hindi ganun ang tingin niya sa Pilipino. Okay. Makinig kayo ha. Sa Pilipino lang, napakahilig natin, napakahilig natin magbati ng, ng doktor, bishop, engineer, at saka uh, sir, ganyan. Pero ang mga Amerikano, ayaw nila yon. Ang gusto nila, tawagin mo sila ng kanilang first name. I remember I was I was talking with this this uh, president ng isang company na Amerikano, uh, saan, saan ba yung, uh, we were talking with this five-star hotel. Uh, ang hotel na ito, ito yung paboritong hotel ni Pacquiao. Doon kami nag-uusap sa may lobby. Ngayon, I was calling him Mr. Bauman. Sir, na eh. Siyempre, yun ang nakasanayan natin eh. Akala mo ba naman sinabi niya, don't call me that. Sabi niya eh. Just call me Rick. Just call me Rick. Sabi niya. Okay. So, magmula noon, pag tinatawag ko na siya, Rick. Pero matanda siya at grabe yung estado niya sa buhay. Pero uh, hindi ako sanay. Kasi may nakasanayan tayong laging magbigay ng, ng galang siguro. Kaya tinatawag natin sila by their uh, family name, Mr. or Mrs. But for them, ang, ang tawag sa kanila, they, they, ang gusto lang nila, Rick. Kaya pag makipag-usap ka sa Amerikano, tawagin mo sila sa kanilang first name. Gusto nila yon. Hindi ka mayabang. Tama lang yon. What I'm trying to point out is this. Bakit have something to do with with what I'm, I'm preaching? Kasi minsan, ang mga Pilipino, because of what happened to us, mababa ang tingin natin sa ating sarili. Ngayon, pag mababa ang tingin mo sa sarili mo, hindi lalabas yung best mo. Amen. Alam mo ba sa construction, ang computation, pag uh, sa engineering kasi, meron kami tinatawag na mag-compute ka kung ilang araw matatapos yung proyekto. Ngayon, pag nag-compute, ka, pag nag-compute sa international, pag nilagay mo ng Amerikano, pag Amerikano ang tauhan mo, ilalagay mo, alimbawa, i-compute mo at pumasok 15 days, dahil Amerikano yung tauhan mo. Pero pag Pilipino daw, ang computation ng 15 days, magiging 30 days. Kasi daw, ang isang Amerikano, ang equivalent niya, dalawang Pilipino. Ngayon, ako, hindi ako naniniwala dyan. <laughs> Kasi mas magagaling ang Pilipino. Sabi mo sa katabi mo, mas magagaling ang Pilipino. At yan ang paniniwala ko. Anong nangyari? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, anong nangyari? Bakit? We have all the capacity, all the things that we need inside of us to become the best. Bakit hindi nangyayari? Why? Dahil sa mga pinapaniwalaan natin. Amen ba? Ano, what happened? Okay? Anong nangyari? Anong naging problema? Why we are not giving our best? Kasi, iba yung mga bagay-bagay na pinipili nating paniwalaan. Now, listen. Best, anong ibig sabihin ng best? Best is an adjective word. It means better than all others in quality or value. Best means most skillful, talented, or successful. Grabe ha? Ah. Ano pa sabi niya? Most appropriate, useful, or helpful. Okay? Itong sabi niya, best means excelling all others, most productive of good, most largest. Yan ang ibig sabihin ng best. Okay? Ito maganda. Pag ginagawa mo yung best mo, you always feel good. Amen. O ulitin ko ha, ah. pag binibigay, pag ginagawa mo yung best mo, you always feel good. Pag nagsusuot ka yung best mo na damit, how do you feel? Come on, come on. L- listen, tingin kayo dito. Pag nagsusuot ka ng best na damit mo, anong nararamdaman mo? Ha? Anong nararamdaman mo? Di ba? Anong nararamdaman mo? Guys, come on, guys. You feel good. You feel confident. Bakit? You are wearing your best. Amen ba? Tama ba? Tama ba? Pwede ba? Pwede rin kaya na sa trabaho, pag pinigay mo yung best mo, you feel good? Young people, pwede ba na pag binigay mo yung best mo sa pag-aaral, you feel good? Amen. I mean, ako nung, nung nag-graduate ako, excited ako mag-graduate. Bakit? Pinaghirapan ko ng matindi. Binigay ko yung best ko. Hindi ako nangopya. Hindi ako nag-cheat. Kaya nung binigay sa akin yung diploma ko, uh, pinaghirapan ko ito. Amen. Bakit? Masarap ang pakiramdam ng mga bagay-bagay na pinaghihirapan. Amen. Amen ba? Bakit? Pinaghirapan mo ito. Binigay mo yung best mo eh. Naintindihan po ba natin yung principle behind? Now, what does the Bible says? Ano bang ibig sabihin ng Bible about best? Umpisahan po natin sa Genesis. Kung mabilis kayo, okay lang. Sumunod na lang kayo. Kung mabilis kayo maghanap, may tablet kayo, you can follow me. Let's start. Genesis chapter 4, verse 2 to 5. When they grew up, Abel Abel became a shepherd while Cain cultivated the ground. Or sa madalit sabi, Cain became a farmer. When it was time for the harvest, Cain presented some of his crops as a gift to the Lord. Abel also brought, uh, brought a gift, the best of the firstborn lambs of his flock. So dalawang bagay. Si Cain, ang dinala niya, Sam. Sabi mo sa katabi mo, Sam. Yung, ano yung Sam? Sa Tagalog, nasusobrahan lang. Lagyan na natin, nasusobrahan lang. Pero, si Abel, ang pinili niya, yung, yung best. Ulitin ko ha. Ang pinili ni Abel, yung best. Ang pinili ni Cain, yung samlang. Okay? Saan natuwa si Lord? Kay Abel. Wow, very good. Bakit? Binigay niya ang kanyang best. Pwede ba? Pwede kaya na kung ang sinabi doon sa Bible, ang Cain, best, I gave the best of his crops kay Lord baka wala tayong kwento ngayon na si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Amen. Ang nagtatanong sa isip ko, sino nagturo sa kanila? Sino nagturo sa kanila na magbigay ng best at magbigay ng sum? Sino nagturo kaya? Ha? Alam nga naman na ituturo ni Adam and Eve, eh, magkaiba. Siya nga pala. Ah, sasabihin ni Adan, kain, aliga, ime-mentor kita. Dapat, pagdating sa Panginoon, Sam lang. Pagdating naman kay Eve, na nagmentor, si, minentor niya siguro si Abel, sinabi niya na, yung best ang ibigay mo. Pero, Kapatid, I'm just trying to use my imagination. Sa madalit sabi, ang pagbigay ng best sa Diyos, okay, ay nasa pag-uugali ng tao. Amen. Oh. <laughs> Biglang naging silent kayo ngayon ha. Ah. Kapatid, okay, kung paano natin tratuhin ang ng pa, kung paano natin tratuhin ang Diyos, nagdidepende na doon kung ano yung klase ng puso natin. Ibibigay pa natin yung best or ibibigay ba natin yung Lord, ay alaba lay sobra. Li lima lay sobra, Lord eh. Natalo sa mo, Lord, tainararo mo kami maong. Eh di ba? <laughs> Amen ba? Okay. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, hindi ka pinapatamaan ni Pastor Andy. One story. Another story. David. Ito na naman si David. David replied. Ang kwento ma- mahahanap sa second, second Samuel chapter 24. David replied, I have come to buy your threshing floor and, and to build an altar to the Lord there so that he will not so that he will stop the plague. Take it, my Lord, sabi ni Take it, my Lord the King, and use it as you wish. Arona said to David, Here, here are oxen for burnt offering. Okay. Sabi niya, here are oxen from burnt offering, and you can use the threshing, threshing boards and ox yokes for wood to build a fire on the altar. I will give it to you, your majesty, and may the Lord your God accept your sacrifice. Galing. Si araw na, may pag-aari siya ng threshing floor. An- alam niyo yung threshing floor? Pag sinabing threshing floor, imagine, imagine niyo na lang, doon tinatanggal yung yung palay at do, at saka yung uh, yung anong tawag to? Yung tangkay ng palay. Doon tinatanggal kaya tinatawag na threshing floor. Ang threshing floor ay gawa po sa wood. Ngayon, nung pumunta doon si uh, si David kasi yun ang napili na pag-aalayan niya, nakita siya ni Arauna, yung may-ari ng threshing floor at saka ng mga oxen o baka. Nung nakita nila, sabi ni, sabi ni David, uh, sabi niya, araw na, bibilin ko itong thresh, threshing floor mo, oxen mo, at pati yung lupa mo. Sabi ni, ni araw na, wag na, bigay ko na lang sa iyo. Libre. Gaso, si David, hindi mahilig sa libre. Sabihin mo sa katabi mo, si David, hindi mahilig sa libre. Amen. Amen. Hindi siya mahilig sa libre. Kaya sabi niya, itong sinabi niya. But then the king replied to Arona, No, I insist in buying the land and your property. At itong sabi niya, I will not offer anything to God that will cost me nothing. Amen. Uulitin ko. I will not offer anything to God that will cost me nothing. Maraming Kristiyano, ito laging sinasabi. Pag lumaki, pastor, pag lumaki yung sweldo ko, nako, malaki ibibigay ko. Ang lakas ng loob magsabi. Di ba? Kasi wala pa eh. <laughs> okay? Wag, wag, wag naman yung kwento na, Pastor, pag tumama ako sa luto, kalahati, ibibigay ko sa church. <laughs> Sa'yo na lang. <laughs> Sigurado hindi ka tatama. Bakit? Ang lakas ng loob natin na na magbigay kay Lord pag wala. Amen. Pag libre. Ito, sabi ni, sabi ni David, no, sabi niya, I will not give anything to God that will not cost me nothing. Kaya ininsist niya, binili niya. At binigay niya yung tamang presyo, ha? Hindi siya kuripot. Hindi siya 50% off na lang. <laughs> Amen. Okay? Naintindihan po ba natin? Giving your best. Ang pinag-uusapan natin, Pwede mong ibigay ang best mo. Let's jump to Matthew 26, verse 6 to 12. Ito ay hindi naman pera. Meanwhile, Jesus was in Bethany at the home of Simon, a man who had previously had leprosy. While he was eating, a woman came in with a beautiful alabaster jar of expensive perfume and poured it over his head. The disciples were indignant when they saw this. What a waste! They said, It could have been sold for a high price and the money given to the poor. But Jesus, aware of this, replied, Why criticize this woman for doing such a good thing to me? You will always have the poor among you, but you will not always have me. She has poured out his perfume on me to, to prepare my body for burial. Yung ginawa ng babae, binuhos niya yung napakamahal na perfume. Ang sabi ng mga scholars, yung perfume na yan ay isang taon na sahod. Ang equivalent niya. Wow! Napakamahal na perfume. Amen. At uh, mayroon ako nabasa na isang article sasabihin niya, makinig kaya, listen. Binigay niya ang kanyang future kay God. Alam niyo kung bakit? Kasi yung perfume na yan ay gagamitin niya sana sa dowry para sa kanyang kasal. Pero binigay pa rin niya kay God. So, sa madalit sabi, pwede na siyang hindi ikasal bakit? Wala na yung dowry niya na pinag-ipunan niya ng matagal na panahon para siya ay ikasal. Ganun katindi yun, mga kapatid. And yet, this woman gave the best to God. Nung ginawa niya yun, ginawa niya sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag mong sabihin sayang. Agi, sayang sukwarta. Agi, sayang. <laughs> Pero, na-impress si Lord sa kanya. Na-impress ang Panginoon sa kanya. Bakit? binigay niya ang kanyang best. Amen ba? Amen ba? Now, pag sinabi kong giving your best, I'm not just talking about money or whatever resources you have. Let's look at the advice of uh, Paul kay Timothy. 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 10. Do not waste time arguing over godless ideas and old wives' tales Instead, train yourself to be godly. galing, ano? Sabi ni, sabi ni Pablo kay Timothy, huwag kang magsayang ng panahon. Huwag kang Facebook ng Facebook. Sabi niya, ay, iba pala yung kwan ko. Yung, <laughs> iba pala yung Bible ko. Hindi, ginawa lang natin sa kapanahonan ngayon, di ba? Okay? Huwag ka ng post ng post. Huwag ka ng selfie ng selfie. Sa totoo lang, walang tumitingin dyan sa selfie mo, ikaw lang. <laughs> walang natutuwa sa mukha mo, kundi ikaw lang. <laughs> yung, kunwar, yung, yung mga nagla-like, kunwari lang yon Para ilike mo rin sila. <laughs> Di ba mga kabataan? okay. Wala nang magawa. Oops! Lahat ng angle, oops! Sabi ko, Akala mo kung natutuwa yung mga taong tumitingin doon. Siguro yung mga kaibigan mo, nilalike na lang para din. Pag sila rin nag-selfie, ilike mo rin sila. Ganun lang yun eh. Sabi ni Paul, huwag kang selfie ng selfie. <laughs> Sabi niya, instead, train yourself to be godly. Wow! Train yourself to be godly, ha? Sabi niya, physical training is good. But training for godliness is much better promising benefits in this life and in this life to come. Sabi niya doon, pagdating sa pagbigay ng best, huwag ka kasi mag-focus masyado sa physical training. Sabi niya, it is good, pero may mas maganda. Ang sabi niya, godly training. Kasi yung pagiging Diyos, listen ha, training. Tapikin mo yung katabi mo, training ang binabanggit dito. Hindi ito basta-basta lang. It's a training. Okay? Sabi ni Paul, give yourself to training. Mag-invest ka sa sarili mo. Okay? Mag Magkuhan ka. Mag-train ka. Kasi ang benefits mo, hindi lang dito sa buhay na ito. Even in the next life. Wow. This is a trustworthy saying and everyone should accept it. This is why we work hard. Sabi ni Paul, ha? Ah, we work hard Work hard. Talagang matindi magtrabaho si Paul. And continue to struggle, for our hope is in the living God, who is the Savior of all people, and particularly for all believers. Peter's advice, 2 Peter chapter 1, verse 5 to 7. In view of all this, make every effort to respond to God's promise. Gawin mo ng lahat ng paraan para makasunod ka sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Panginoon, sabi ni Pablo, ay sabi ni Pedro, supplement your faith with generous provision of moral excellence. Grabe, moral excellence. Napakataas na standard ng ng anong tawag nito sa Tagalog? Yung yung yung righteousness baba po kayo dyan, mga bata. <laughs> young people, Enzo, bawalan mo nga. Jimmy, Enzo, bawalan nyo yung mga bata. Nasa taas sila. <laughs> Kinakabahan tuloy ko. Ang liliit pa naman nila. <laughs> okay, Peter, Peter's advice, sabi niya, dapat, sabi niya, yung moral excellence, yung virtue, yung napakataas na antas ng, ng pamumuhay, dapat nasa iyo, sabi niya. Dagdagan mo daw yung faith mo ng napakataas ng moral excellence. Ang ibig sabihin ng moral excellence, yung, yung tama ay tama. Ang mali ay mali. Hindi pwede yung, yung mali, ay pwede natin itama yan eh. No. Yun ang sinasabi ni, ni, ni Peter, advice niya. Dapat mataas ang standard mo sa sarili mo. Amen. Amen ba? Okay? Sabi mo sa katabi mo, dapat mataas ang standard mo. Amen ba? Oo, totoo yan. Di ba? Amen. Mga kababaihan, itaas niyo yung standard niyo sa pagpili ng mapapangasawa niyo. Amen. Ang tao mataas ang standard, mataas ang mararating. Hindi yung ibibigay mo na lahat. Oh, yun na. Wala nang kaista-standard. Di ba? Pag-uusapan pala natin yan. Yung ano yung proper courtship sa camp. <laughs> okay? Maganda po yun. We will talk about those things. Okay? Amen ba? Peter's advice, sabi niya, itaas mo kasi yung standard mo. Amen. Hindi yung mayabang ka, pero itaas mo yung standard mo inside of you. Amen ba? Kung alam mong mali, mali yan. Huwag mong babahan. Hindi ba? Amen ba? Kasi minsan sabi ni, ito yung sinasabi ni Peter. At eh, ito pa sabi niya, with not, sabi niya, supplement your faith with a generous provision of moral excellence, and moral excellence with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with patient endurance, and patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. Siguro, ang pinakamatindi na kwento tungkol sa pagbigay ng best ito na yung pinakamatindi na kwento, yung pagbigay ng best. Okay? John chapter 3 verse 16. Yun ang pinaka the best na kwento sa pagbibigay ng best. Alam niyo ba yung kwento na yon? For God loved the world so much that He gave His one and only Son. Wow! <laughs> Walang kakwenta-kwenta ang pera dyan. Walang kakwenta-kwenta lahat dyan ang nakikita mo material na bagay. One and only Son. Kapatid, kung magdiman man ang Diyos na, na ibigay natin ang best natin, kasi siya, pinatunayan niya na. Amen. Hindi siya nagpadala ng pinakamataas na general niya, na anghel. Hindi siya nagpadala ng kung ano-anong ipapadala. Sa, binigay niya, pinad, ang pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. The one and only son. Talk about giving the best. Amen. Talk about giving the best. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya, kapatid, kaya mo rin ibigay ang best mo Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo rin ibigay ang best mo. Okay. Eto na. Palitan na natin ang ating pananaw. Eto na. Amen ba? Panahon na ng papalit ng pananaw. Hindi na pwede ang pwede na yan. Di ba? Ilal mo lang isip mo tayo, saragtulatan. Hindi na pwede yun dapat ang ilagay mo sa isip ko, Pastor, yan na yung best ko. Ah, di ba? Dapat yun na ang idea. Ibibigay ko yung best ko. Amen. Amen ba? Pinressure namin yung mga young people na teachers to give their best. At sinuplayan din namin sila ng best. We give them the best resources that we can give Okay, ang alam niyo yung manuals na tinuro nila, hindi po yan Xerox copy, original printed yan. Nakita niyo yon? Ang binigay na ang ang ang ang ang, ang kanilang lapis na pinangsulat hindi Mongol, Faber-Castell. Binigay namin yung best. Ang kanilang certificate colored naubos yung ink, okay lang. <laughs> Why? Because we want to give the best. Amen. Amen ba? Amen ba? Hindi nyo man nakikita. Sabi ko, pagtingin ko doon sa ginawa ni Jason, naubos yung color natin. Di ba? Our, our children deserve the best. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tapos yung mga nagluto ng pansit, the best din. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi nila tinipid. Sabi ko, ayaw ko na, basta, kaya pansit ang pinaluto ko kasi ayaw ko na arroz caldo. <laughs> kasi pag arroz caldo, alam nyo na, pinggis-pignis lang sa nagtula. No, no, hindi pwede yan. Okay? Let's give them the best. Pero sa pagbigay namin ng best, wala nang almost, wala nang nakain yung mga teacher dahil alam niyo na, pag best, masarap. <laughs> Amen. Amen ba? Amen ba? Kaya pag hindi naubos yung niluto nyo, hindi yan the best. La. Amen. <laughs> Amen ba? So, pananaw na na, tanggalin natin yung mindset natin na saragtulatan. No, it's time for you to change mindset ibigay mo yung best. Sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo yung best. Amen. Always ask yourself, sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng bagay, always ilagay mo sa isip mo, ito na ba yung best ko? Ano pang kaya kong ibigay? Amen. Sa lahat ng aspeto, it's either in work, trabaho, o sa bahay, ano man ang ginagawa mo, you should always put in your mind, I will give my best. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, I will give my best. Sabihin mo sa kabila, I will give my best. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Okay? Kaya nung, nung nalaman ko, nung Friday, nagpre-prepare sila at umabot na sila ng madaling araw. Dino, yung mga kabataan dito na daw natulog sa sa, dito sa may kwan, sa, sa pagod nila, sabi ko, dapat lang, maranasan nyo lang, sabi ko. <laughs> Ganyan ang taong nagbibigay ng best niya. Okay? Pero pagkatapos naman, pag binigay mo yung best mo, I can guarantee you, you will feel so good. Amen. You will feel so much joy. You will be satisfied. Why? Binigay mo yung best mo eh. Amen ba? Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, kasi guys, minsan, anda, may, may narinig ako maraming complaints. Pastor, ang tumamuso pantatrabahoan ko, unya-unya. Amay, amay, amay boss ko, amay supervisor ko, ato talusan. Lalang to ka paniinitan. Akin na, paniinitan to ah. Ta, imbaga to, alasuso ang loob, at sa iloob ko, ala, alasuso 15. Hallelujah. <laughs> okay. Alam mo ba mga Amerikano, pumasok ka ng, ng one minute late, isang araw yon nakaltas na sahod. <laughs> Ganon katindi. Ganon katindi. Kaya <laughs> sabi ko, grabe ka disiplinado ang mga ito. Tingnan mo, pati, sino dito, nasubukan niya na nagtrabaho sa construction, ang boss mo mga, mga puti. Grabe yan. Hindi ka masyadong makakilos. Alam mo kung bakit? Lalagyan ka ng takip sa mata, <laughs> belt, para hindi ka mahulog, safety shoes. Grabe, hindi ka masyadong makakilos, hard hat. Pag nakita ka na hindi mo sinuot ito, mas matindi yun. Tatlong araw na sahod mo, kaltas. <laughs> Para matuto ka. Ang kanilang isip, pag naaksidente ka, mas malaki ang gasto. <laughs> Sabi. <laughs> Ganun lang kasimple. Why? Because they want the best. Okay. Bakit yung mga teachers nyo ang susungit sa school? Bakit? Because they want to get the best out of you. Amen ba? Minsan naisip ko, bakit mga incheck na mga boss, masusungit, ang tatapang. Why? Because they want the best to get out of you. Amen. Amen. Okay? Medyo may sakripisyo ang pagbibigay ng best. Pero pag nasanay ka dyan, okay, madali ang promotion, kapatid. Amen it is God who will promote you. Amen ba? Amen ba? Amen ba? Hallelujah. Amen. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Okay, let, let's talk practicals. Let's talk about practicals. Dito sa sineshare ko, giving your best. Okay, paano natin umpisaan ang, pag, ang pagiging best? Number one, ito, practical lang. Number one, panahon na na maging seryoso ka sa devotional life mo. Okay? Sabi ni Pablo, masarap eh, yung nakikinig kayo sa akin eh. Pero kailangan may mangyari. Kailangan may, may practical na makikita namin sa inyo. Okay? Sabi niya, impo, maganda ang nagtitraining, pero mas maganda yung training sa spiritual. Kaya number one, magseryoso ka sa devotional life mo. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, seryoso na tayo. Magdi-devotion na tayo. Pangalawa, magpa-disciple ka na. Kapatid, kung hindi ka magpapa-disciple, walang magbabago sa iyo. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Sa totoo lang. Amen ba? Kailangan magpa-disciple ka. Pag hindi ka magpa-disciple, simple lang, matigas ang ulo mo. Walang magbabago sa iyo. At minsan, I always say this, ang discipleship, pakialaman ng buhay. Ganun yun here in Great Life, we dare, nagdi-dare kami na pakialaman ng buhay mo. Hindi para i-chismis ka, hindi. You're getting us wrong. Gusto namin pakialaman ng buhay mo para mas lalong umangat ka, umasenso ka. Amen. Amen ba? Amen ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, pa-disciple ka na. Attend yourself attend your cell group, learn from your leader. Learn from them. Be humble enough to learn from people. Amen. Pangatlo, subukan mo si Lord sa pagbibigay mo. Subukan mo si God. Kung hindi ka pa nagtatize, hindi ka pa nag-offering, subukan mo ang Panginoon. Tignan natin kung hindi magbago. Pang-apat, mag-aral ka ng mabuti. Sabi mo sa katabi mo, mag-aral ka ng mabuti. Sige, pati yung mga matatanda, sabihin nyo, mag-aral ka ng mabuti. Kapatid, ako nag-aaral araw-araw. Hindi ako tumitigil sa pag-aaral. Bakit? Anong ginagawa ko? Mayroon ka ba? No. I discipline myself to read a lot. Magbasa na magbasa. Bakit? Kailangan mag-aral. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ikaw din mag-aral. Lahat nagbabago ngayon. Mga minamahal kong kapatid, darating yung time, lahat ng idadrive natin, electronics na. Kung hindi ka marunong, yari ka mayroon ngayon nagiging problema sa sa may part ng San Francisco, California, may may may malaking problema diyan ngayon dahil yung isang yung isang grupo ng mga ng mga workers natanggal sila sa trabaho. Nakakaiyak. Bakit? Hindi nila alam ang mag-computer. Hindi nila alam. Tinanggal sila sa trabaho. Umi, nag, nag, nag sila, nagwewelga sila ngayon, wala silang magawa. Why? because they have the opportunity to learn but they don't want to learn. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, mag-aral ka. Sabi mo sa kanya, ang kalabaw lang ang tumatanda. Okay? Mag-aral ka, kapatid. Learn. Learn, guys. Read. Alam. Ito, eh, itong napala ko dahil sa pagbabasa ko. Ito, napakaganda nito. Okay? Uh, there was one time na tumawag sa akin ang kapatid ko si Roda. Pinagmamalaki niya. Kuya, I will have my interview. I will be promoted as a manager, manager nurse ng isang department. Magiging manager na siya. Okay. Sabi, sabi niya, manager, wow, good. Pero I want you to understand ading, sabi ko sa kanya, pag manager ka na, mataas ang responsibilidad niyan. May, mas malaki yung pananagutan mo sa company. Mag-ready ka, sabi ko sa kanya. Nang sinabi ko mag-ready ka, o sige nga, sabi niya, mag, magkuang ka nga, magbigay ka nga ng libro na babasahin ko tungkol sa management. Pastor ako. Sa palagay niyo, nagbabasa ako ng management o hindi? Siyempre, nagbabasa ako. At sinabi ko, okay, anong gusto mo? Yung, yung madali mo maintindihan o yung top level? Sabi ko sa kanya, yung top level, yung pinakamataas na klase ng management. Sige, subukan ko yung pinakamataas. Ito sinabi ko sa kanya, Roda, buy any books by Peter Drucker. Basta kahit anong libro, basta ang, ang, ang nagsulat niyan, Peter Drucker tungkol sa management. Yan ang basahin mo. Pag naintindihan mo yan, magaling ka ng manager. Intindihan mo. Kasi pag, pag bumili ako ng libro niya, babasahin ko siguro isang buwan. Uulitin ko para maintindihan ko lang ulit. Tapos sabi niya, o sige nga, tama-tama, bumili siya ng libro ni, ni Peter Drucker. Interview comes. Ito na yung interview niya. Naghanda siya eh. Biglang sabi niya, Okay, interview. Uh, paano mo masasabi na magaling ka mag-handle ng tao? Alam mo, ang sinagot ng kapatid ko, because I use to uh, to conduct cell groups in our church. Ang, ang tinutukoy niya, hindi doon, yung church niya dito sa Mapandan Though I know this is spiritual, but I used to handle people in the small groups. Okay, check. So mayroon na siya experience tungkol sa pag-handle ng tao. Kaya gusto mo magaling, mag-cell group ka, kapatid. <laughs> so check. Tapos sa finances naman. Sa finances. Oh, paano masasabi na magaling ka maghawak ng pera? Ayun, sinabi niya yung background niya na mayroon na silang sasakyan, mayroon ng bahay, ilang taon lang. Oh, so check. Yung pangatlo ngayon, eto yung matindi eh. Sabi sa kanya, ng kanyang vice president, interview to ha, sabi sa kanya, So, are you a reading book? Are you a book reader? Do you read book? Yes, I'm reading a book right now. What kind of book? Sabi ng kanyang vice president, a book on management by Peter Drucker. Alam mo yung presidente niya, yung vice president niya, napaganon. Alam mo kung bakit? Sabi ng vice president niya, I'm also reading a book by Peter Drucker right now. <laughs> Tapos ako sinabi kay, kay Roda, you know Peter Drucker? Si Peter Drucker ang nagpa number one sa Toyota, sa Intel, at saka sa General Electric. Grabe ang utak niyan. At siya ay isang Kristiyano. Kaya ako gustong gusto. Siya ang nag-mentor kay John Maxwell at kay Rick Warren. Ah, ganun ba? Oo naman. Sabi ko sa kanya. At kapatid, at sabi ko kay Rhoda, Wadya labat ang mapanda na, kangkon siya to. Ang gapa ni Canada, kangkon siya to. <laughs> Paano pag nasa Canada na ako? Sabi ko sa kanya, What I'm trying to point out is this, kapatid, mag-aral tayo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mag-aral ka. Huwag ka lang mag-Facebook parati. Mag-aral ka. Amen ba? Bumili ka ng libro. Amen. Huwag mo sabihin, Pastor, yung, yung, yung Bible laba, la, panakla. Siya, ang gapoy time ko, aga, manation sa ata ang gapoy time. Mangiras ka laba, yung mambasa. Tugtunga. Walay time mo. No makakasubaybay kay, makakasubaybay kay, ano tawag to? Soap opera. Gabay ito yung mga, walay time mo. Amen. Amen. Okay. Alam niyo ba nangyari kay Juan? Kay Coco Martin, sa ikaw lamang. Oo, oh, alam na alam ninyo ha. Ah. Kapatid, read. Magbasa po kayo. You have to keep on learning. Pastor, masikanakla, akulawakla. Ibabagad si kayo. Di ba si Abraham, ako law, lara, pero sinsya ni. Amen ba? Amen ba? Ibigay mo yung best mo. Sabi mo sa katabi mo, ibigay mo yung best mo. Magbasa ka, mag-aaral ka. Okay? Sister M, ibinibigay niya yung best niya. Sabi ko, nag enroll na naman siya sa masteral, sa UP pa. <laughs> Sabi ko sa kanya, mukhang puyatan na naman niya. <laughs> Sabi ko sa kanya, pero you, you want to understand, uh, that's part when you give your best. That's why I appreciate her for that. Okay? I really appreciate her for that. Yung ibigay mo yung best mo. Don't don't settle na, pwede na yan. No, give your best. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, give your best. Okay? Mag-aral ka ng mabuti. Learning is lifetime. Mga minamalong kapatid, learning is lifetime. Amen. Panglima, last na practical, how to give your best. Serve people. You see, when, when we want you to become the best, it is because we want you to serve. Amen. Listen. If we want you to become the best, it's because we want you to serve. Walang kwenta yung pagiging best mo kung hindi ka magsiserve. Amen. Amen ba? Kung bakit nag-aaral kami mabuti ni Pastora Ramela so that we can impart something so that we can serve better school o church. Ano man yan. That's why we become the best because we want to serve people. Okay? Challenge namin yung mga kabataan actually. Nung sabi nila, excited sila na magdi-DBBS. Amen. Sabi namin, okay, itong una nyong gawin, gumawa kayo ng sarili nyong, ano yun, curriculum. Imagine, gagawa ka ng sarili mong curriculum. At nagtataka kami, nagawa nila yung curriculum. Of course, with the coaching of Sister M, kung paano gawin yung curriculum ng tama. Hindi nila alam na yung ini-implement ni Sister M na paggawa ng curriculum ay galing mismo yun sa sa uh, University of the Philippines. Hindi namin sinabi na galing yun. At guess what? Nagawa nga nila. Kasi pag sinabi namin galing sa UP yun, oh, ang hirap-hirap naman. Gagaroon na sila eh. Kaya hindi namin sinabi eh. At guess what? Nagawa! Of course, matinding puyatan at pag-type ang gagawin. Pero guess what? Kaya pala nila eh. Amen. Kaya pala nila yon eh. Now, ang point, bakit namin sila pinupush to do that? So that they can serve the children better. Amen. We want, we, we want you to become the best. Because, you know what? So that you can serve people Walang kwenta ang pagiging best kung hindi ka rin naman maglilingkod. Bakit? Kasi ang taong nagiging best at hindi naglilingkod sa Diyos o sa tao, lumalaki lang ang utak, yumayabang lang. Amen ba? We want you to become the best because yun ang gusto ng Panginoon. Amen. And in conclusion, ito po ang bilang pangwakas, itong sasabihin ko, What you plant today, you will harvest it tomorrow. Kung ano yung tinanim mo ngayon, yun ang aanihin mo mamaya. Amen. Naintindihan niyo po yon tungkol sa the best? Kung ano yung pinaggagawa mo ngayon at binibigay mo yung best mo, ano kaya ang aanihin mo mamaya? Ano sa palagay mo? Ano sa palagay mo? the best din. Amen. The best din. Now, let me give you a personal story. Uh, nung pagkatapos ko po mag-graduate ng college, talagang hindi pa po ako nag full-time na nagpastor. Talagang sinadya ko talaga na pinili ko pumunta sa Saudi Arabia para makasama ko yung tatay ko. Na matagal ko nang hindi nakasama. For more than 20 years, hindi ko siya nakasama kasi nagtrabaho na siya agad. Gusto kong makita kung paano siya mamuhay doon. Tapos nakita ko siya, alam mo, uh, ang pinaka-appreciate ko sa tatay ko doon is, is this. She, he tried to give the best for us. Okay? Grabe yung pagtitipid pala niya doon. Imagine, mamimingwit yan ng tilapia para hindi siya gumastos sa kanyang pagkain. At sabi niya, alam mo, Alexander, sabi niya sa akin eh, isang buwan, kumain ako ng tilapia. <laughs> Puros tilapia yan. Pritong tilapia, sinigang na tilapia, sarsyadong tilapia. Ano pa ba? Ang pagluto ng tilapia. Uh, ano, ano pa? adobong tilapia, ginataan tilapia, ano pa? Ha? Basta tilapia yan. Bakit? Kasi, sabi niya, alam mo, doon ko na-appreciate yung tatay ko. Hirap na hirap siya, pero hindi po hindi hindi niya po kami pinapunta sa school na mura lang at okay na yan. He he he he tried to give us the best. Kaya nakapagtapos kami lahat na magkakapatid sa kolehiyo. Pwede na siyang mag-give up eh. At hindi na lang kami pag-aralin. But he, but he tried his best. And what happened? Nakapagtapos kami po lahat. I'm so blessed with that. Why? Because my dad planted something in us. Wala siyang maipamana sa amin na wala kami na, naman ng ari-arian, na malalaki, ganyan, kayamanan. Pero ang namana po namin ay education. Okay? What, what I'm trying to say is this. What you plant, kung ano man ang tinanim mo, yun ang aanihin mo, kapatid. Amen. Amen. Okay? That's why today, be the best. Be the best. Young people, nag-aaral kayo, ibigay niyo yung best niyo. Amen ba? Sa mga nagtatrabaho ngayon, huwag kayong mag-complain sa trabaho nyo. Ibigay nyo yung best nyo. Amen? Bakit? It is God who promotes. It is God who promotes, kapatid. At ang pinupromote niya, yung mga taong nagbibigay ng kanilang best. That's in the Bible. Amen ba? So if you want to be promoted, if you want to have provision, if you want to be successful, give your best first. And giving our best is not just a one-time event. It's a lifestyle. Kailangan maging lifestyle mo na ito. Kailangan maging pananaw mo na na pag ginawa mo isang bagay, ibigay mo parati ang best mo. Amen! Bakit? Pag nagtanim ka, yun ang aanihin mo. Amen. Woo, hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Let's all stand. Amen. Hallelujah. Amen. Music team, come. Bilis. Make it fast. Hallelujah. tayo natin maka-set in ang mga music team. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. isang mga tao na kinaimpresan ni Pablo. In fact, every time I, I read this, doon ko makikita ibang klase yung mga taong ito eh. Uh, ang tinutukoy niya, yung mga tao sa Philippians. Okay? In fact, sabi ni Pablo, sabi niya, kayo mga taga philippians ibang klase kayo, sabi niya. Dangal kayo ah. Sabi ni Pablo, antak ya yagaylay yo. Sabi ni Pablo ah, I know that you are poor. Alam ko na mairap kayo. Still, sabi niya, but, pero kahit anto irap yo, nang gawa kinin siya paraan. Tinulungan niyo anin siya financially, piano ni pulong puso sa litay Diyos. Diyos. In fact, sabi ni Pablo nung nayari, ako lagabaya awatan. Balot, si Kwanto, si Kayuran Pilipos, si Ginawayo, in-insist nyo. Sige, Paul. Alam niya. Kasi, miyano makaiba mi sa tay, gagawin mo. And because of that, sabi ni Pablo, ito sabi ni Pablo, you know what? Sabi niya, my God shall supply all your needs. And I said to myself, kasi sabi ni Pablo, nagawa nyo lang ito. Ito maganda, makinig kayo ha. Nagawa nyo lang ito. You do this. Nagawa nyo lang ito dahil una, binigay nyo muna ang sarili nyo sa Diyos. Wow! Sabi ko, o nga, no? Iyon ang susi, kapatid. Ang pagbigay ng best sa Diyos, makinig kayo, ibigay mo muna ang sarili mo sa Kanya. You have to surrender first yourself to God. Amen. Bago mo maibigay yung best, you have to surrender first to God. Kailangan matuto kang magsumuko muna sa Diyos. Sabi mo, Lord, ibibigay ko na magmula ngayon sa araw na ito, ibibigay ko na yung best ko sa iyo.